Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l'escenari, vor un valles falleres, al país de les albaes, per Cudieu con agruma que baixa del volcán, e agruma de milions de glarimas. Y en cada boda encendré estos matesos carrés Les classes populas contra las de rey Les su recuerdo y cuando abuiles les manera dels anys que hem viscut. I encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls. Quan plenem els carrers escenaris d'un temps the songs. bien plegados en este plebioso día de primavera aquí en Fendorella, no 101.8 la FM, seremos con vosotros de a las 7 la tarde. Huelle Choves, Huelle 19 de abril, y como todos los compañeros seremos aquí, dica la 7 en 101.8 Radio Topo y Remerar, que también nos reemiten los compañeros de Radio Chabolo en 107.6 de FM desde Obico de Torrero. Como te remeramos todos los puedes contactar con Fendorella Radio Topo en el teléfono 976 29 13 98 y también escribir al correo fendo.orella.gmail.com Con la palabra como arma y la canción como argumento mirad que también nos podéis escuchar en diferiu en los podcasts de, de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org. Y también en nuestro blog fendorella.wordpress.com. 101.8 Radio Topo. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad... Hoy vamos a tener un programa con muchas expropiaciones Así es que, pues bueno, tenemos un programa web expropiado y vamos a charlar entre otras expropiaciones de na que se ha feito en la mina de Borovia y otra también en Somontes en Andalucía, además de de charratos una mica de, de la crónica da macrogarchola de Zura. Y otra gran expropiación que se ha charrado esta semana pues ha sido a nacionalización de, de Repsol por partido gobierno de Argentina y la ruina. ahora el musical pues contactaremos con, con una persona muy especial de este programa, Yelo Cantaire de, de la Colla Lagosa Sorda, Josep Nadal, y le faremos una entrevisteta telefónica aprovechando la enchaquia de que la semana veniendo, viernes veniendo, vamos a tener a esta colla aquí en Zaragoza a tinto de las jornadas de las Luengas de Aragón. pueblo la por razones. Y también desde aquí saludamos a la Chen Dartida, charlando de, expropiaciones que continúan resistiendo sin revelar. Y pues bueno, y también a otros que cal expropiar a ellos que pues bueno, se foten tiros en el pie y, cazan elefantes y esas cosetas. Sí, somos chapando de, nuestro Cristo Monarca, que siempre lo tenemos aquí en la de entrada de la sintonía que nos dice pues eso que los valencianos no tienen rey, los aragoneses tampoco no tenemos y Froila, ¿no? Lo suyo, lo suyo nieto. vamos a recentar la crónica que hicieron los compañeros de la Info de la marcha contra la, macro-garchola de Zura que cumplió a suya decena edición y que pasó y que estío este pues, bueno, lo pasado lo domingo Resistiendo e insistindo, las garcholas no fan honra. lo pasado domingo 15 de abril de 2012 se celebró a que fa a oncena marcha contra macro-garchola de Zuera. 11 años fendo público el inmenso fracaso social que llega a Garchola. Insistiendo y resistiendo, Este año, además de, de a lo persistente control de la Guardia Civil, a un terrible que ofreció especialmente dura a permanencia el aparcadero do Centro Penitenciario de Zaragoza, en Caracasía, a casi 50 de esta población y casi 40 de Huesca. 150 personas de Zaragoza en dos autobuses, bicicletas y velos vehículos privados, a más bellas de Huesca y Teruel acudieron al aparcadero de Agarchola con representación la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles mismo y plegaron 40 personas del lugar de Arbizu, Valde Sacana, Farroa, en solidaridad con un dos 14 presos vascos enfermos, Jesús María Mendinueta, pendiente de escarcelación y afectado por la aplicación de la doctrina de Parot, pero también con todos los demás presos políticos vascos por la solución política del conflicto que ahora prende más sentido de impuesto del abandono de la actividad armada de ETA. Además, se acudió Chenden de Galiza, en reforma de Miguel Nicolás Aparicio, preso primitivo en Zuera y pendiente de juicio dispersado a más de 800 kilómetros de casa suya. También han acudido personas solidarias de Madrid y Arriocha, de que mar bel poque más de 200 personas en el exterior del recinto penitenciario, resistiendo una meteorología especialmente desfavorable por el intenso aire. En el aparcadero de se ha celebrado... una intrasancharrada charrada a express las alternativas a la prisión... ...y a concepción de las garchuelas en el Estado español... ...enfocadas a una dinámica puramente punitiva, frente a la idea de reinserción que se, pedrica... se las instituciones penitenciarias. También se ha feito la representación de una obra de teatro... Se han escrito decenas de cartas a presos y presas anónimos por parte de los asistentes y a Chornal Matau con un concierto de la banda punk Chicharrica. Mientras todo el día emitió Radio Hawaii, emisora libre en tal interior dos muros, mandando saludos, a dos familias y a otras personas, además de música especialmente dedicada y cartas escritas desde propia Garchola de zura y a otras prisiones. Programas de las radios libres zaragozanas han aportado grabaciones. Organización de marcha quiere destacar la resistencia al evento que se mantiene contra aire y marea, el compromiso de las organizaciones solidarias y sus familias de las personas presas que este año han querido manifestar que el pensamiento que sitúa a los presos como enemigos sociales no lleva eso que de ya que por más que pasen los años, las personas que siguen entrando en la garchola no son so que las napas sociales menos, menos favorecidas, y es que por la suya situación económica y cultural continúan teniendo menos treita o una expensa chusta. En la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles queremos anunciar de abril de 2013 a, docena, a docena marcha contra la macrogarchola de Zuera. No nomás contra esta garchola, sino que contrató un modelo que no reinserta, so que muestra un de un terrible fracaso, aquel que implica un castigo no tanto a delito como a la exclusión social, aquel que nos le va a firmar una vegada más y lo que más castiga al sistema penitenciario ya a pobreza, no a delito, dado que los delitos que más alarma e impacto social producen, generalmente relacionados con fraude a lo público, rara vegada rematan ni en el banquillo. Iniciativa Ciudadana contra las macrocárceles. اول مره نهز القلم نخطط على اوراق شحال ديال الكلام شحال من ايام صابر وشحال من واحد مهني وانا ديما ديما محكوم بالاعدام كل يوم بروبليم شامي دازهم بحال الايام مشكل ورا مشكل واحد اللور الاخر قدام طموحات احلام لكن كل شيء اوهام ما تقدرش تعيش في سلام مادام كاينين ولا تحرام خطروا فينا سباب ما قدروش علينا مشكل ما بغاش يعترفوا بينا كيف صباح كيف راسيه تسمع هضره قالوا قال El Estado muestra la suya imagen real. Mariano Rajoy aprovechó o discurso de tranque de la Asamblea Añal del Instituto de Interpresa Familiar para demandar, una vegada más, sacrificios generosidad e o conjunto de la sociedad para salir de la crisis. Pero en lo mismo inte en que el presidente español apelaba a la comprensión ciudadana, Amanda allí, en una clínica privada, o jefe de Estado remaniva con Valeixen a causa de un accidente sufrido en Botswana, han acudido a cazar elefantes, una actividad no solamente deplorable tal cual siquiera que tenga una mínima sensibilidad ecológica y medioambiental, sino también muy cara, con un coste que supera o jornal añal de muchos trabajadores. Por eso, en esta ocasión, ha torpezado Borbón no solamente le ha tornado ao quirófano, sino que ha feito inevitable o bochorno. Más ni menos, se puede decir, y con más sentido que no nunca, que con este caso o Estado español ya mostrando a suya imagen real, a mesma que ayer eh, se refiere a lunes pasado, en un artículo de, de de O que ayer reflexaban los semanarios más prestigiosos del planeta, incapables de comprender cómo una persona de responsabilidad institucional que ostenta Juan Carlos de Borbón puede ir de safari a un país africano mientras que Ostau, con que con su suyo cargo representa, se trova a orafe da fallita. Las críticas han estado furas de das huegas del Estado, plumas que no ha intro das suyas mugas, do en cualquier caso, lo impresentable la situación ha feito más de una purna. A imagen do Estado español ye a imagen do suyo rey, feriu, magullau, con las suyas facultades muy mermadas, pero incapable de asumir o suyo declive. Declive físico y de popularidad en un caso, de proyecto en latro, a las autoridades españolas no veían con temor solamente su futuro económico, que también o político, o propio modelo de Estado. También por ese motivo, porque son todas dos caras de la misma moneda, luego acallarán las críticas que han acucutado en los gestillas. O rey que Franco y pieza clau en engranaje institucional vixen de a muerte del dictador. Van man y probablemente rematarán fundiéndose en xuntos. Pues como te decimos, este es un artículo, un editorial del periódico Gara de o martes pasado. 101.8, Radio Topo. llops, tendència de sectes que es molen l'essència del mite, criden els cínics que citen versicles corànics i bíblics, literatura, metadogma, un poble llegit, una terra promesa, helicòpters apatxe, les bombes de fòsfor, la mort que té pressa. Corrents de foc ens tornen a creuar, déus del petroli, profetes de sang, impossible aconseguir allò que fins ara, que fins ara no han aconseguit. Mentida i debat, moltes possibilitats, les enveges i les voluntats. La tranquil·litat que donen els diners, la modernitat és com una gran boda. Globalitat, joia i multicultural... Pues continuamos en Fendorella, 101.8 FM, Radio Topo, y como todos hemos dicho en principio del programa, hoy vamos a charlar con un mensaje que se dice Josep, que yo cantaire de Acoya, la goza sorda, que va a tañer en Zaragoza pues eh, día 27 dentro de las jornadas alongas longas de Nogara. Eh, tenemos ahora al otro costado de teléfono a Josep. Josep, buena tarde. Hola, buena tarde. Eh, bueno, nos, ha salido la conexión a la primera, ¿no? no las tenemos todas con nosotros, pero bueno, buena tarde y te agradecemos que, que hayas atendido la nuestra trucada. Te afecte, pues eso, una chiquita entrevista y bueno, pues lo que decíbanos que o viernes venían, que lleve viernes 27 de abril, adentro de las 19 jornadas de las Luengas de Aragón, pues tendremos por primera vegada la, ocasión de ver en Zaragoza, y mismo en Aragón, a la goza Sorda. Eh, si te parísimos a principiar por o principio y si nos quieres presentar una mica cómo naís la, la idea de hacer una colla y los orígenes de la colla. mira, el nostre grup, les, eh, els nostres orígens són un de, de, de fa uns quants anys eh, d'un grup de, de joves adolescents que en aquell moment pues, decidim que la nostra manera d'expressar-nos, a banda de moltes altres coses que pots fer quan eres jove, pues era, eh, i de rebelar-nos contra el món també, era, era fer un grup, un grup, un grup de rock i, i, i d'ahir ve, no? no? El que passa que com canvien els anys, pues, tot, tot, tot todo va a cambiar y después coses eh, ya el, el, ja no és exactament el mateix, en encara em volem mantenir un esencia de aquellos jóvenes que lo han comenzado Pues eh, había una pregunta obligada también cuando, bueno, cuando charlamos con, una colla que eh, ¿cuál es la historia de, vuestro nombre? Eh, ¿Por qué metéis ese nombre? Yo, eh, eh, una cosa antes de que respondas, eh, me he mirado por internet y siempre fulliste esta pregunta, siempre da como una... Como <laughs> No sé si vamos a tener aquí bella primicia. No, la verdad es que no. Van descubrir un momento, aunque que la explicación no era más... No, no era res de l'altre món, eh, van que si, que si, que si una miqueta al bulto y... i un poco la pregunta al aire... pues, así nos creaba un poco más la llegenda ...de que, cada cadascú lo que hubiera sobre lo que nom de la cosa sorda. No? Pero no, no, no es simplemente es és, és un nom que el pots y, ya está. Tres tres més. Hi una cosa per allà, pero no anàvem altres con eren jóvenes que, que, que sorda, Y el gos que va correr en un home que si yo sempre he trobat un totalmente absurdo <laughs> pero bueno, amb el, amb el pas pues, va sent el teu, no? <laughs> Sí, sí que sí que Bueno, aquí nos ha, nos ha feito un rato a hacer el juego de, de parolas de Zaragoza sorda. No sé si, <laughs> has visto cartón, mete Zaragoza sorda. Y bueno. ha, causado furor eso por sí. <laughs> Y bueno, han pasado cuatro discos ya, una maqueta, y desde esa primera maqueta, pues, vez a ver disco, vuestro sonido ha cambiado. ¿Cómo definiríais vuestro sonido? ¿Qué, te os ha influenciado? Eh, los tres la verdad es que son un están bastante definir, no son, no son exactamente una escapada, ni tampoco son un, grup de rigui, no? encara que diuen fent més rigui que altres coses. Però sempre doncs, dins de, de, de, del gènere rock hem, hem fet quasi de tot. Eh, quan érem més joves eh, fe, moltes voltes composàvem música que després érem interpassos de tocar perquè no teníem els recursos suficients i, i, però ara arriba un moment en què ja pues, vas agafant una mica de recursos i ja intentem fer de tot. També ens avorreix bastant eh, anar repetint siempre el del mateix estil, no? Intentem fer, fer coses diferents incluso inclús ara estem que ja, ja veurem eh, coses noves que fins ara no havíem hacer, no? También per no Sí, sí. Eh, pues eso, eh, he colaborado en vuestros trabajos, pues por ejemplo eh, en, Ozaguero, ¿no? Con Altal, con también, también con La Raíz. ¿Qué collas estos han influenciado? más de las que he participado, y leí pues que Altal, pues sí que hay una colla que te ha influenciado Pro, ¿Qué otras collas han influenciado a la gosa sorda? Eh, que, que cosas han influenciado? pues, eh, amb l'edat de, de, dels anys eh, al final ja no saps molt bé les influències per tot això d'internet i tal, estàs exposat a, a, a, als vents del món. No estàs exposat a moltes influències i al final no saps les influències d'on venen, però sempre eh, les més importants són les primeres, no? I, és, i d'alguna manera pues, les primeres influències que tens eh, del rock radical basc i, i, de, i també de la música tradicional que és dels països catalans, eh, són les, les primeres influències que, que tenim. Després ja, ja vas tenint de, de, de moltes fonts, no? I evidentment Obrim Pass sí, és, el, és el, el primer grup aixina que, que, que, que va fer camí, no? Y charlando de collas que te han influenciado, pues hemos de decir que llegó un buen momento de la música valenciana que canta en la suya longa, que canta, en, no sé si todos estimar que digamos valenciano o catalán de Valencia, nombrabas todo Brimpas, pues aquí en el programa pues todos hemos sentido a Busatos Moito, también a Spencat, a Chembla, a Rapsodes, por ejemplo, eh, Busatoz ha oh. un papel pues, importante en, lo desembolique de, toda esta escena musical. ¿Cómo ha valorado vuestra trayectoria en estos años? Y de, creo que sí, de la escena musical que vi ahora, ahora mismo en Valencia, de música en valenciano. Bé, mm. este, yo penso que es también un momento muy interesante porque ahora es eh, un moment comienza de alguna manera la, consolidación del movimiento musical, no? Eh, fins fa 4 o 5 encara eh, els grups així com Morim Pas i com nosaltres i altres grups que havien iniciat al principi, ens feia una mica de part que tot allò no la continuïtat, no? Però bé, estem, ve estem veient que ara està, estan eixint altres grups nous que li estan donant continuïtat al moviment i a més estan donant-li bastant diversitat eh, a nivell creatiu, no? El qual és, és, és molt interessant. Penso que estem en un moment molt interessant i a més també eh, de, que s'està popularitzant eh, el moviment, no? Ja, no, ja no solen preguntar allò de per què cantes en valencià i tal, i la gent, eh, siguin d'esquerres, de dretes o que siguin, eh, cada volta van, van mirar només com una cosa normal, no? Que la música en la seva llengua, quan fa només eh, 10 anys la, eh, la sonava prou estrany a, a molta gent. Nosotros damos, damos fe de eso porque teníamos aquí, presentemos o disco de la música en valenciano que edita Escola Valenciana, no sé si era o volumen 3, y bueno, y, sí. una ripa de collas, no sé si va 22 diferentes y collas muy jóvenes, o sea que tienes un relevo generacional muy, muy fuerte. Sí, sí, a mí que, que els grups están es, eh, que ya no... está no falta que, nosaltres obrim pas a un festival para que, per a que vagi gent, eh? perquè la gent jove ja, ja ompli les places i els carrers i està molt bé. Y bueno, a pesar de la situación política que hay en vuestra tierra, ser a la institución que te siga ayudado ya en vuestra trayectoria, ¿O que te han hecho entrepuces, censura... Perdona, es que no, no, no, no t'entens Sí, que, que, a pesar de la situación política en vuestra tierra, que si ese garreis ser a institución que os haya adullado o que os han, que os han feito entrepuces, censura, problemas... Sí, mira, eh, problemas, por exemple, vas tenint, no? A banda de, la censura que, es que suposa, eh, per exemple, en Canal 9, això és una cosa la televisió valenciana és una cosa molt curiosa, perquè ells no, no han volgut saber mai res de la música en valencià. I ara, des de fa cosa d'un any o dos anys, que comencen a interessar-se una miqueta per força, no? Perquè eh, bufen bastants rumors de que van a privatitzar Canal 9, i d'alguna manera els treballadors que queden, que sempre han estat molt pressionats pel PP, però eh, ara volen també d'alguna manera justificar se com a servei públic valencià, no? I, i, i últimament estan utilitzant estan sent bastant costat a, a la música en valencià, encara que siga una mica d'amagat, no? De, ficant moltes sintonies nostres d'Obrim Pas, dels Batters i de molts grups de música en valencià de fons, de molts reportatges que fan i molts programes que fan, saps? És, és, una, és una espècie de censura encoberta en la que no, els grups no solen eixir directament de Canal 9, però els treballadors que utilitzen la nostra música com d'alguna manera diguem que, que, que ells sí que ens respecten encara que la direcció no, no? És, és una, una cosa molt curiosa. Després n'hi ha de tot. En, en, en eh, vas pregar a tocar als ajuntaments i això n'hi ha de tot. És que hem trobat una cosa molt curiosa, és que últimament hi ha grups d'extrema de, de, dreta, de lo, lo que així diguen bladeros, que es, es dediquen a, a assenyalar a concerts eh, del nostre rotllo, eh, pues assenyalar públicament, a criminalitzar, i, i, todo sobretot a pressionar els ajuntaments del PP i del PSOE para que no portin música nuestra. No? una cosa que fins ara quasi no s'havien atrevit, eh, però ara ho estan generalitzant que pasa es que hi muy molt poc que nos presentases agora cuál es el futuro de, la Usa Sorda de aquí hasta un año en Tadeban, al vaso? Si tenéis pensado de entrar a grabar, malas que remates a Chira, componer nuevos temas y ya en tened, ¿qué, planes tenéis tened hasta futuro? Eh, pues los, els plans, eh, la veritat és que tampoc és una cosa de cinema molt segura, però sí que, que volem acabar aquesta gira i després eh, la gira d'estiu, no sé, fins a setembre, octubre, per ell, i després sentar-nos a, a parir un disc, però, però amb, amb temps. Tampoc no, no, no, no tenim programat ara un disc per l'any que ve o per un any i mig. Eh? Eh, serà una cosa a, a, amb temps i de eh, teniu bé te, he tenido el contacte amb Bella Colla Musical o... Pues mira, <laughs> la veritat és que tot con, coneixes de, la cosa... Per nosaltres tot, tot un descobriment, perquè la veritat és que eh, des de Mayacán, que no, <laughs> no, no havien... No, no tenim massa contactes amb la música d'Aragó, però bueno, o sigui, la veritat és que tot un, tot un descobriment per nosaltres anar des d'un punt de vista cultural i també des d'un punt de vista polític, no? Perquè per a descobrir altres realitats a les que nosaltres no estem acostumats i que, per exemple, ja ens ha passat molt eh, eh, quan hem anat a tocar per a, per a, per a gent de, de Castella, no? que hem descobert la, la realitat castellana des d'un altre punt de vista a l'oficial. No? I, i això, espero que d'alguna manera començar a fer-ho quan pugem a Saragossa. Sí, la verdad que somos pueblos que somos muy amanaus tanto històricament com geogràficament mm. i sí, a vegades pareix que cal desvoldregar la, esas mugas que nos han meso ta conèixer-nos una mica més, la veritat. Pues sí, per, per, per això està la cultura, per, per conèixer-nos els pobles, que és el més important. Tornant-te a la música, dinos una canta, la canta que tu represente más lo que lle la gossa sorda. Ah, <laughs> Esa pregunta ya te la han feito, ¿verdad? <laughs> sí, sí, esas que es como, a un padre que pasen a tirar a de sus hijos, es muy complicado. ¿eh? <laughs> bueno, pues, pues sí. Es muy complicado. Si quieres... Pero, sí. Si quieres, pues, pues trigane dos. Ah, vale, muy bien. Pues mira, trigane es una... Tria... Eh, la cançó que m'has mullat, que és així, pues, la, que parla de la nostra ciutat, del país, dels països, i parla de una cançó d'amor i, de, i, de, i de moltes coses. I per l'altra, pues, també una altra cançó d'amor, però que ja és una miqueta més eh, outsider o, o diguem-ne una miqueta més lúdico-festiva, que és Casallà Paradise. Bueno, ya no sé, una, otra pregunta que tengo yo por aquí apuntada Tenés una, de, una, una que podríamos decir que lleve la zona de parla catalana. Y de dar que, que Villa de ella, pues chen de, de, di fuera, todos igual como la chen que de adentro de ella. Eh, taquinotos conoís cauta que no haya visto nunca un concierto de, de La Gosa Sorda. Eh, diles, por ejemplo, que trobará en el concierto vuestro de aquí de viernes venien y que se va a perder si no va a Belletos Vale, pues si no, si no han vingut mai a un concert nostre, recomana que vinguin, seriosament, <laughs> perquè eh, sobretot s'ho passaran molt bé. Anem a, anem a donar-los un puig d'adrenalina eh, que es deixin portar una miqueta i veuran com l'adrenalina es puja i senten una sensació de felicitat eh, bastant considerable. Eh, eh, jo penso que, que nosaltres som un grup que, que, que cuidem les lletres i cuidem les harmonies i cuidem moltes coses, però sobretot intentem que els concerts la gent s'ho passa bé. És que hem seguit des del primer concert que vam fer quan teníem eh, 20 anys fins ara, sobretot això. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si los míos compañeros tienen otra pregunta, yo me lanzo aquí ya. No. Bueno, pues Josep, pues muchas gracias. Eh, te a toda la gente que nos escuite que o viernes venían 27 de abril, a partir de la meia a las 9 en la sala Arena Rock, tendréis un concierto que organiza Nogara a tinto de la las jornadas las luengas de Aragón, aunque tañerá Zarracatraya Folk y Pro que sí, la colla con la que llena mucha ranagora con la gosa sorda. Muchas gracias, Josep. Eh, muchas gracias. Em, Tenemos ganas de escuchar, ¿eh? <laughs> nos íbamos a despedir a Antimas con la cantaca más mullas que tú nos has dicho. Pues nos veíamos o viernes, venir a plantar fuerte. Muchas gracias. Ahí estén. 5 de la matinada no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra somrius i et bese a la dreta govern militar i en tia amb metralleta que ens mira molt mal ja saps què passa t'estime, t'estimo, t'estim t'estime, t'estimo, t'estim T'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València de Blanquita i Estelles i hem fet música mètrica, sàtira per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen, venet a la València, de la falli de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody Es retrobar l'escurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes portades de la bunda a l'escurna, l'altra cara de la lluna. I obrirem una altra porta evidenciant la mentira Yo únicamente una valencia, de carnes son de plata. del metro la nostra presó. Spray i les parets de colors. Qui observa els Mossos, bon observador. A la City li és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. El barri somriu perquè no estem sols. Parem els seus pals, exemples són molts. Però cadascú amb el seu entorn, xarxa d'afinitats, dinamitant els ciments del món joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València. I obrirem una altra porta evidència de mentida. T'estima, t'estimo, t'estimo. Jo dic en ment una València on els carrers són temblades. T'estima, t'estimo, t'estimo. Jo sóc pacient i per això reiteraré fins que caigui. T'estima, t'estimo, t'estimo. Llevo hem de les menges, moratons de les cares. las credencials. La goza sorda, vida un sistema no esperaba que acabara en de Ciutat Vella Fendorella, 101.8, Radio Topo. Continuas escuchando Guaito de FM, y Radio Topo. Hemos hecho una entrevista a Josep Nadal, canteir de la colla Lagosa Sorda, y continuamos con el programa y e ahora nos nimos Tartieda. Ta o Prepirineu, aunque los vecinos han puesto a aturar la segunda restida de, la Che, eh, que le va a expropiar las tierras. Las vecinas de Artida, acompañados por Chen de la asociación Río Aragón Coagret, Cha y Puyalón han torno a refusar señar las actas de expropiación de las fincas afectadas por el recrecimiento del entivo de Yesa por segunda vegada. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, refirmaus por varias dotaciones de la Guardia Civil Española, han ido con la intención de hacer efectivas las expropiaciones de varios terrenos, propiedad de nou vecins y do propio Concello la localidad. Ya segunda vegada que H e prueba de fer efectivas y se pero en las dos ocasiones Artieda ha salido a defender a suya tierra, con concentraciones pacíficas y en negativa a los vecinos afectados a señales exactas. Luis Solana, presidente de la Asociación Río Aragón, ha explicado que en cara nos han feito asignaturas. h podría continuar con los trámites hasta expropiar fincas afectadas por la restitución de la carretera en Tarruesta, anexa al recrecimiento del entivo a cota alta, que en primerías nos habría de fer, y en un proyecto que ya supera en 100 millones de euros o gasto. Gracias a la actitud de los vecinos y de en bienvenida de otros lugares de refirmatos, los técnicos de H e han desistido una travegada a expropiar los terrenos, en cara que trámite administrativo continuará en Tabán. París que no solo había expropiaciones en o Pirineo, no pirineo con, con Artida de fer un sino que mina más. Eh, la Guardia Civil expropia en Borovia, pues ahora en refuse social, social a la mina, las nas que nos nimos a Soria. Dende primera hora de Maitín, varias de la Guardia Civil son quitando a ciudadanos de Borovia, Soria, las suyas propiedad y medio de vida, citas no parache El Tablado, para que pueda entrar en ellas y llevárselas a interpresa minera que pretende abrir una mina de magnesitas a cielo abierto ta que, que no tienen autorización. A primera hora de maitín lle plegado a camino de entrada una de empresa minera e a los propietarios se ha dado a vuelta y e de camino y he plegada a Guardia Civil, ya e obligando a los propietarios a salir de suyas propiedad. Los propietarios del tablado, agricultores y e ganaderos que viven de explotar a sus tierras y pastos, son estando de xaluxaos de ditas propiedad por bellas de la Guardia Civil, para que pueda apropiarse de las mismas a empresa minera Magnesitas y Dolomías de capital franco-griego, para el Tablado y una finca propiedad de más de 300 personas y tantas parcelas como los camins son de titularidad privada. De entrada en propiedad ha de contar con la autorización de suyos legítimos propietarios. Omisión de dicha autorización vulnera Constitución Española y o Código Civil, entre otros preceptos. En un estado de derecho, propiedad privada ya protegida y amparada por las leyes. Cualquier entrada en la, en la misma sin la autorización correspondiente vulnera la ley y es propia de regímenes totalitarios. En febrero salió información pública el Concilio de Borovia a solicitud la empresa minera para realizar mineros en la finca Altabrado. Se han feito, numerosas alegaciones, tanto por parte de ciudadanos particulares como de partidos políticos y colectivos sociales. También han feito alegaciones a coordinadora de municipios afectados que agrupa a más de 30 municipios, tanto de Soria como de Aragón, que se veían afectados por la explotación minera en la cabecera de los ríos Manubles, Isuela, Aranda y Ribota. Interpresa a la Z a súa solicitud nun permiso de investigación que lle caducou dende fabeles años, feito que quedou reflexado nas alegacións presentadas. A maioría, a maioría das alegacións non han tenido resposta. Entre ellas entroba a lista concellera e a súa familia. A coordinadora de municipios afectados, partidos políticos, ciudadanos particulares e colectivos sociais, La consellera castellanista Anunciación Crespo ha sufrido amenazas, acoso e por la suya oposición a este proyecto minero en zona protegida por directiva comunitaria, porque allí se captan agua hasta consumo humano, entre otras protecciones. Este proyecto minero tiene un gran refuse social, tanto por parte de particulares, colectivos, partidos políticos e instituciones. As de Aragón, a Diputación General de Aragón y a Diputación Provincial de Zaragoza asinas y más redodaladas de, Calatayú y de Laranda y e a coordinadera de municipios afectados se han posicionado desde un principio en contra del proyecto minero. Anunciación Crespo, plataforma en defensa del, del agua y el suelo. ya sabes, o revolución que se ha montado esta semana con la decisión del gobierno argentino de nacionalizar a e Interpresa Petrolera Repsol. Eh, como nosotros, eh, bueno, esa empresa que dicen que es española, como nosotros ni somos españoles ni tenemos acciones de Repsol, pues hay eh, una noticia que nos ha meso muy contentos y tuvimos ayer pues un artículo escrito por el periodista latinoamericano Carlos Aznárez que charla pues de, esta expropiación pues de, la vista de los expropiados y que en realidad pues eh, ha de estar eh, que se eh, ha de beneficiar de esta expropiación que lleva pueblo o pueblo argentino en este caso. IPF recuperada. Os españolazos son ñarbudos. Os habitantes las Islas Canarias, enclave africano, conqueriu por la corona de Castilla a finales del siglo XV y principio del XVI, impuesto una encarnizada resistencia dos suyos habitantes originarios guanches, que los invasos asesinaron por montonadas, identifican en Caragüe los invasores con el nombre de godos. Los mexicanos que sufrieron o genocidio empentado por Hernán Cortés en el siglo XVI, cuando sus esbirros facieron rendir a sangre y espada o bastión de Tenochtitlán, los remeran con la despectiva embotada de gachupines. Los indígenas peruanos que resistieron a invasión española y que eran liderados por Manco Inca, os clamaron chapetons y remeran, en la memoria de cada una de las suyas etnias, os de dolor y sufrimiento que les implicó semillar impostura colonial. Los pues, independentistas vascos, que han lidiado mientras siglos con los fillos de Castilla, suportar invasiones, guerras sangrientas y más a mano tiempo, garchola, torturas, desapariciones y asesinatos, se refieren a ellos como españolazos. Maldicen a suya voracidad conqueridora, que siempre venía acompañada de un comportamiento bestial y nunca han dejado de resistir a que Asinas se comporta. Homenajean a Asinas aquellas xornadas cando os suyos de van pasaus esfendiron heroicamente o castillo da Mayur en Nafarroa, di que a súa caita e máis dos sicarios de Fernando Católico. Pero tamén denuncian en estes días do mes de abril de 2012 o talán guerrerista dos súbditos do Borbón Juan Carlos, e se mesmo que asesinou ao suyo xermán menor Alfonso, da quedar con a corona, ...y que agora caza elefantes en peligro de acotolamiento en Botswana ...y se trenca por el exceso de consumo etílico. O suyos vasallos Rajoy y Rubalcaba, cualquier espache es menos... son los que continúan cerrando las posibilidades una paz chusta en Euskal Herria, ...a tozudos y nobles vascos. Bueno, godos, gachupines, chapetons y españolazos eh, eh, no son, que trazas autóctonas aclamar una mena de estar de que a lo largo de los siglos ha gobernado Isantelequia autodefinida como España, que en realidad no lleva una otra cosa que producto de territorios conqueridos por los castellanos, sembrando muerte entre los suyos habitantes originarios. La misma traza que facieron aquellos que, plegados en barcos y carabelas, arrambló en Indoamérica, dejando un saldo de 90 millones de asesinados. De un tiempo a esta parte, os conqueridos se fan clamar Repsol, Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Iberia, La Caixa, y Iberdrola, Banco Santander. Os suyos métodos son tan crudeles y devastados como el que feban servir os suyos van pasaus. Estos también repartieron espillos de colos, compraron mentalidad y coptón consciencias y generaron una idea que a suya participación ya era la cetal de amortiguar las perdas y desachustes que os criollos no a aturar con las suyas empresas locales se mostraron como solidarios y en realidad atenazón países tacarrazalos a una dependencia que en todos los casos derivó en miseria y esferra en cada uno de los puestos que, se asentaron. No actuaron solencos, siempre tenieron cómplices entre los mandatarios y magnates locales. se aproveitaron o convite y entregaron la soberanía sin dudarlos. ...otros se facieron socios para emplir las suyas pochas de coimas y prebendas. Todos sin excepción sabeban de qué se trataba y no dudaron en fer o maltrango. Pero agora las cosas son muy distintas en o continente, ou menos en principio na revestisen cualquier escenarios de que estos españolazos la nueva conquista se van a aproveitado. Por eso, no lle casual que o caso de Repsol los meta de sopetón en paños menos y toza una, como diría D'Artagnan, se han alineado desde Rajoy y Brufau este zaguer, titular este de la titular da pretolera española dica o socialista o socialista Rubalcaba tachilar que se sienten ofendidos, doloridos, enojados, hostilizados por la mala noticia que les ha plegado desde Sudamérica. Son do que no hay estos españolazos. no solamente rapan y matan, sino que en cara protestan cuando a suyas víctimas se resisten. Pero esta vegada, ta suya desgracia, son muy mal ubicados en la foto ya se les conoce en las mañas. Vía Bronca frena los suyos reclamos ...y a gran Popular esta muestra de dignidad... producida a través de la nacionalización anunciada por el gobierno argentino, tardana decisión, pero más que necesaria, ha servido a cerrar ringleras ...y enrostrarles a los conqueridos... todas las ofensas acumuladas a lo largo de tiempo... La ultradretista Rajoy ...puede decir y fer o que la gane, pero ahora todos saben que a suyas carabelas son fendo agua y que, ya peor... menazan confundirse, O presidente Repsol puede bater las campanas al aire, pero no le conviene insistir demasiado ya que, como el efecto dominó, la decisión argentina puede estar utilizada también por otros países de la región que son fastiados de prepotente tracto que reciben la petrolera española. De poco le va a, le va a servir a Solidaridad y Paya que le fese plegar o suyo socio en la empresa, o mandatario mexicano Calderón, ya que ya sabía que suyo reinó y en plena caída libre. Y bueno doblemente que IPF eh, Repsol deise de estar española, por un costado, porque se recupera la posibilidad que el de explotación petrolífera pueda servir, como en Venezuela y Bolivia, de distribuirlo entre quien menos tiene. Que esto sí asignas y que finalmente no se acepten los pedidos histéricos de indemnización demandados por Repsol, penderado control popular entre, entre han, nombrado, han tomado esta decisión. Por una otra parte, el anuncio ha meso en evidencia, como ocurre con Inglaterra en el caso de las Malvinas, que España ha estado y prueba de continuar estando un imperio estricallador y rapiñero pero por primera vez, en os decenios, a suyas amenazas ya no espantan a dengún. Os españolazos separáis en cada vegada más a esas republiquetas bananeras con que tanto comparaban a los países latinoamericanos, cuando quereban faltarlos y rebaisalos. Pues esto que plagamos de leer es un artículo escrito por el periodista latinoamericano Carlos Aznárez. Després d'esmorzar et van dir que sobraves que no queda faena per tots els que som que les coses van mal, són faves contades tu que tan admiraves la voz del millor dels sistemes del món seguimos con las expropiaciones, eh, en este programa especial expropiaciones, y nos unimos a Gorato sur península Andalucía y pues, con una mala noticia La Guardia Civil se mira de desalojar a los ocupantes de Somontes El PSOE de Andalucía consigue que se reprima a y y en la Ture, que ocupan una finca pública de y y privar a venda a especuladores. O de Posadas ordenó o pasado viernes o de la finca ocupada de Somontes, en Palma del Río, Córdoba, como medida cautelar solicitada por la Junta de Andalucía ...y el lunes agentes la Guardia Civil y Fon advertir a los labradores que vivirían virían por la fuerza. Cualquier se enchegará a maquinaria represiva de tornar a sacar a tierra a los y ...y darles neos especuladores. Apuntan los ocupantes de la finca, que a través de una nota de prensa también acusa a PSOE de que, en cuentas de aceptar la negociación propuesta por osoc sat la cesión estas tierras públicas a cooperativas de trabajadores en nature opta por la represión pura y dura y consiguen estricallo de todo construido en este mes y medio de trabajo colectivo. Hortal, plantación de oliveras, torre de pirinas, animales, recuperación y labranza de una hectárea de terreno, la siembra de pimientos, apaño y de las de riego, viviendas, instalaciones en general. Y con lo que quieren rematar ya más que más con la lición de dignidad, rebeldía y vida que vienen sufriendo a tozos aturados, precarios y trabajadores andaluces. Y se 20 labradors ocupants, 100 de personas que han emparado ocupación con la suya presencia y trabajo. A finca de 359 hectáreas en secano y 41 en, regadío no llega dando trabajo que un cuidador y se trovaba en proceso de venda eh, en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dita venda se significado que los suyos comprados, banqueros, terratenientes o especuladores pasasen a beneficiarse de suspensiones europeas, adullas públicas y, no suyo caso, ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada la biodiesel, transgénicos y asinas asinas, sin generar prácticamente garra puesto de trabajo, señalando entre la asamblea de Chornales de Somontes. A más de 700 habitados de Palma do Río y más de 4.000 en Arredolada, en la suya mayoría Chornales en tierra, son padeciendo o desempleo, os retalles sociales y os desafucios de las suyas viviendas, soportando situaciones de pobreza y desesperanza. Dende 4 de marzo, en que se principió a trabajar en Somontes de traza colectiva, la Asamblea de Ocupans comunicó a la Consellería de Agricultura de Chunta de Andalucía que seguirán planificando inversiones y trabajos que pueden guardanciar a subsistencia, No solo que tus actuales ocupants, sino que tal decenas de familias jornaleras. Los ocupantes de Somontes inciden en que no se busca propiedad privada ni especulación, sino que se trata de crear un espacio de empleo público y abierto en beneficio del lugar. se pretende un empleo agroecológico de terreno, camino a la ecología social y a la soberanía alimentaria. Por eso se planteó a la Administración asignatura de un acuerdo de concesión del uso a una cooperativa de trabajadores. Por todo esto, Unión Local de SAT Jaén, del Sindicato de Andaluz de Trabajadores y e el e Comité de Refirma de ha feito un clamamiento ciudadano de exigir PSOE de Andalucía que retire de camino a denuncia intermesa contra los ocupantes y e obra una mesa de diálogo para atrobar los mecanismos que metan esta y toda la tierra pública en de dos trabajadores en la Ture. Principiamos con las convocatorias y te remeramos que principian esta semana venien o martes 24 las decimonuenas jornadas de las Luengas de Aragón que, que, organiza la Asociación Cultural Nogara. Principian, como decimos, o martes 24 a la Milla en el Centro Joaquín Roncal, carrera San Braulio 57, con la presentación del libro disco Lendicia la Nuey, escrito en todas las Luengas ibéricas, eh, por Juan Carlos García Olluelos, poeta burgalés. O miércoles 25 en el mismo puesto a las 10 la tarde, el aragonés no siglo XXI, comunicación y nuevas tecnologías, con Chorche Romance, Juan Pablo Martínez y Santiago Paricio de pues, una dos, Soft Aragonés y Asinas Asinas. Dimpués, 8 es 26 a la media de los en el mismo puesto que las dos charradas anteriores, Romero Centro Joaquín Roncal en la carrera San Braulio número 57. 7 Cosetas Adentro, un cortometraje en aragonés, Baiso Riva Gorzano, que lle escrito, por la escritora Ye Lola Gracia. También, o oh, viernes 27, a las 19 horas, presentación dos libros con la obra de Leonardo Escalona y Damaso Carrera, Biblioteca Pirineus, con José Raúl Luzón de Sordica Editorial. Viernes 27 a las, a las 9 de, da como ya todos hemos comentado antes, concierto de La Gosa Sorda y Zarracatralla Folk en la Arena Rock, en la Plaza Autrillas y pues una con entrada única de 10 euros en taquilla. Y ya te rematar estas jornadas o sábado 28 de maitín, a la a las 12 en la Plaza Aso, que ya la nueva sede de la Asociación Nogará. Clase de Aragones en la carrera y Chuegos a cargo de la Asociación Suarde. También habrá a cargo de la Asociación Bureo un recital de poesía en aragonés. Y a rematar tot isto un socalce. entre otras convocatorias, pues también ya habrá un concierto INA de la Biblioteca Frida Kahlo en la Sala Rebato a las 8 de la tarde, Maitín, y otras actividades también mientras, mientras cabo de semana referenda a Odillado Libro. Continúa también la semana de, de lucha contra los transgénicos. Ya sabéis, si queréis más información, aragonsintransgénicos.wordpress.com. Y la chen de Centro Social Ocupado Mur, pues organiza o segundo Tatu Circus, que se fará pues mientras todo... o cabo de semana y o lunes que remerá Diepo y San Chorche, o patrón católico de Aragón no la sirena de la una obra que escapa de y así aquí ha plegado Fendorilla, nos despedimos de vosotros y vosotras y ya sabéis que nos podemos escuchar a semana veniente bueno, a semana tal también, ¿no? Yo estoy que sí. Ya lo charlaremos, pero ah, yo, estoy que sí, ¿no? Que nos va a lo, que no porque la charrada, como os plegamos de decir, de las jornadas por las blancas de Aragón, pues principia a las 7, pero bueno, podemos, yo estoy, no, a las 7 no, al principio... a a la media o sea que nos vagadille y ya encharraremos, bueno bueno, pues eh, si no nos has visto la semana veniendo... nos veiremos en las zonas de Nogará y si no, dentro de dos semanas tornamos aquí a Fendorella 101.8 FM a planta fuerte y desincusad, si hemos feito ya cosa mal no tornaremos a felo y nos despedimos con una canta traducida, en este caso en este caso Eina, Vagansense en memoria Hubo huellos estirado y no soy una mía cama, no veigo a ningún, narra ruido, rudio. más olor de una flor pobre sobre o peito, soy dentro de una tabul. vencido, me han quisto matar, veigo luz y en cara puedo alentar. Confuso, me, me pizco y no, no llega a rasueño, no. Viviendo un mal sueño, me despierto y quiero saber o mi nombre. No digo garra nombre, engarra pared, no trobo garra señal, ni una imagen, engarra mirallota, reconstruir mi identidad y poder decidir en Town Boy. Viviendo un mal sueño, viviendo un mal sueño. Me trobo calabres ando sin memoria, calabres sin futuro, calabres sin futuro en el mundo. Me vienen las imágenes como un flash, a casa, a las carreras, a sus amigos, a los chirmans, o pai, a mai, a escuela, las fiestas y a las compañías de trabajo. Memoria hasta un niño que, chugaba aprendiendo del entorno, pochones y varellas, a tierra, a luenga, o fuego. Son virus no mía corazón. Sin raíces soy vencido y muerto, sin raíces soy vencido y muerto. Me trobo calabres ando sin memoria, calabres sin futuro, calabres sin futuro en el mundo. Primo consciencia teniendo independencia a vivir feliz con tú. As guerras nos dejan tantos muertos baixo tierra. España, fuesa común de pueblos y de naciones.